Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հիմնական թեմաները համառոտ Օղակը գնալով սեղմվում է ու մենք զրկանքներն անտեսելով շարունակում ենք համառել տեղի չտալ ուժեղացող ճնշումներին։ Անընդհատ շեշտել, որ Արցախում ցեղասպանություն տեղի կունենա, անընդունելի է։ Հոգեբան։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Օղակը գնալով սեղմվում է, ու մենք զրկանքներն անտեսելով շարունակում ենք համառել, տեղի չտալ ուժեղացող ճնշումներին։ ինչ է մեզ սպասվում, ինչի վրա ենք մեր հույսը դրել, ինչպես հաղթահարել մարտահրավերները, ելք կա իրավիճակից։ Հարցեր, որ ամեն օր ինքներս մեզ տալիս ենք, հարցեր, որոնց պատասխանայի եւ գիտենք, եւ չգիտենք։ Այս հարցերն ամեն օր իրեն տալիս է եւ Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցության Շուշվա շրջկոմի առաջին քարտուղար Գրիշա Օվանիսյանը։ Դիմադրող ազգ ենք, պայքարենք, արարենք, այս հողում ապրենք, ուրիշ տարբերակ չկա դա պիտի պատերազմին կամ պիտի դուրս գաք, երկու տարբերակ կա։ Գլավ երեք տարբերակ։ Կամ պիտի ինտեգրվես ոնց Ադրբեջանազում, այսինքն մայրամուտը մեր կամած կամած չնջում ոնց նախճիվանան դիջել, բաստաշատ։ Հա, ստեղ մի քիչ արագա տևելու, քան թե նախճիվանը եղել։ Կամ պիտի պայքարենք, ասենք պայքարը դիմադրությունը ցտալնում է զինված, դեռ ոչ դիմադրություն, զինված պայքար պիտի լինի։ Այդ մեկը իմ կարծիքով եթե Հայաստանը մեզ անտեսել է, ասպես ասած, հետաբար մենք չենք կարող մենակ պայքարել։ Մենակ կարող ենք պայքարենք Միրզևի, այսինքն պայքարելով թոյն Ղարաբաղ։ Կռվելով թոյն Ղարաբաղ։ Կամ պիտի թոյը դուրս գաս։ Եթե ինը թոդան Ադրբեջանը թողնի։ Երեք տարբերակա կամ ինտեգրել, կամ դիմադրել, կամ դուրս գալ։ Հիմա ո՞րն եք ընտրում։ Դիմադրելը չէ՞ Եթե մնում ենք իհարկե դիմադրել։ Հիմա դիմադրումը չտակ ինչքան եք դիմադրում։ Աշխարհը մեզ դից 30 թեկել, բոլոր միջազգային կառույցները 30 թեկել։ Առաջի պատրաստումը ժամանակ մեր արտասահմանը, մեր Հայաստան թիկուն կնս հաղթեցիք, չէ՞, մենակ չհաղթեցինք մենք։ Հիմա սա 30 թեկել։ Եթե մի մարդ ասում է Սա Ադրբեջանն է վերջ։ Ժամանակ ասում են Հայաստանը, մի գլասնում Ադրբեջան, ինչ ես ուզում։ Աշխարհը մեզ չի անտեսել խոսքերով աչակցում է, դատապարտում, շրջափակումը կոչանում բացել, բայց մենք հո գիտենք, որ հարցը ճանապարհի փակել բացելը չէ, ավելի խորքային է։ Ինչ խնդիր պիտի ջանանք լուծել, որպեսի չկենտրոնանանք ածանցյալի վրա ճիշտ ասած բաց են չբաց, եթե ճանապարհը բաց է Ադրբեջանի մի բան մեր վարտադրի։ Նես չի բաց ճանապարհ, կամ գազը, կամ լույսը եւ այլ եւ այլ, առանց որևէ մի բանի չի բացի, ենթադրենք բացի չբդրան հարց չլուծում։ Հարցը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն որ կա, չէ՞։ Հիմա սա դուրսամ մասի չեք պետք անկախություն։ Անկախությունը երբեք Ադրբեջանը չի ճանաչի։ Ոչ մեկը չեն ճանաչի միջև հիմա ճանաչել են տարբեր նահանգներ եւ այլ եւ բայց ընդհանրապես չեն ճանաչել։ Մեր փրկությունը մեր ակերակցության ճանաչել ոչ մնչ։ Դա արդյոք հա։ երազանք չէ։ Երազանք հատավտոպ է, չգիտեմ, բայց եթե ակերակցություն ճանաչել, ուրեմն մենք դատապարտված ենք նորից մասում, կամ ինտեգրոն կամ դուրս գնում։ Ուրիշ կարգավիճակի տանք մեզ։ Նույնիսկ այս վիճակը, եթե մենք կարողանանք դիմանալ, փող ու տարիներ ձգվի։ Դիմանալ, դիմանալ միջև երբ աշխարհում այնքան արագ են փոփոխություններ կատարվում։ Ամեն օրը փոփոխություններ կատարվում։ Միջև որ աշխարհը մեզ չարձակարգի, միջև Հայաստանը հանրապետություն չզգա։ Պատմաբան Լեբոն, եթե չեմ սխամտել, բան ասել։ Ասել է, եթե կորցնենք Ղարաբաղը, ապա կորցնենք Հայաստանի սիրտ Արարատյան դաշտավարը։ Այսինքն Ղարաբաղը կորցնել չի կարա պաշտպան Հայաստանի սիրտը։ Միջև չգիտակցենք, որ Ղարաբաղը հայության պահպանության գոյատևման բանալին է, այսպես ասած, ոչ ոք չի ստացել։ Եթե Հայաստանո ղեկավարությունը փոխվի, ամեն ինչ կփոխվի երևի։ Ընդհանրապես պատմության մեջ անձերը մեծ անհատի դերը մեծ ճիշտ ասում պատմությունն է կերտումանը, բայց անհատն է կերտում պատմությունը շրջադարձը, չէ՞ ժամանակ ասացի։ Շատ մեծ բան է կախած։ Ղեկավարից շատ մեծ բան է կախած համակարգային փոփոխություն պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք Ղարաբաղում ապրենք, արարենք։ Մեր ազգ օրենները լվացք ամենալա փոշի որնա, նրանով լվացված է։ Մակրածա։ Անջերպետն է ստեղծել։ Միան 92 թվականից թվականներին միասնություն կար, մի բրուզ դա, դրա համար հաղթեց, էդ էր հաղթանակի գրավականը։ Տարբեր պատճառներ չհետ է։ Սփյուռք, Հայաստան, Ղարաբաղ միասնական ճակատ է։ Մի խոսք։ Թե Հայաստանը թե Ղարաբաղ համակարգային փոփոխությունները պիտի կատարի, թե պետական ստրուկտուրայում, թե այդ բառախտում էս անջրպետը միջև չվերանա, մենք կործանվելու ենք։ Եվ մեքենան գալիս է անդունդի երկու գալիս է, օթումա, անիվա, մեքենա նստա տատանում է, հիմա մի քիչ ծանրություն գնում է ձուր, այդ վիճակում։ Պետք է մի ազգա սեր, պետականամետ Անդրանիկ ասաց իրիջը պարկը մեզ իրիկունի բլասին ես դուր պիտի մտածել ազգեմ։ Իմ ղեկավարը պետք է որպես կարող ես երկիր դուրս գամ։ Ու մենակ չի պետք է միասնություն, միասնական ճակատով պայքարել։ Այլապես դատապարտված են կործանման։ Եթերային ձեր ուղեկիցը հայացք հաղորդաշարն է։ Առանձնապես Լաչինի միջանցքի շրջափակումից հետո հայ քաղաքագետները վերլուծաբաններն իրենց պարտքն են համարում բարձրաձայնել, որ Արցախի ժողովուրդը կանգնած է ցեղասպանվելու վտանգի առաջ։ Իհարկե, նրանք այդ կերպ ահազանգ են տալիս, զգուշացնում մարդկությանը, որպեսի կանխվի հնարավոր ոչիրը։ Հոգեբան Արզիկ Մխիթարյանի համար անընդունելի է այս բարդ իրավիճակում մեր վերաբերմամբ ցեղասպանությունը եզրի կիրառումը, մեր իբրև մահվան դատապարտվածների մասին խոսելը չի զարմացնում ինձ այն հանգամանքը, որ հասարակության մեջ լինում են մարդիկ, որոնք չեն ընկալում իրավիճակը, չեն ընկալում պահի անհրաժեշտությունը։ Այսօր էլ անտարբերության երանգը կա։ Նույնիսկ 88 թվականի առաջին ցույցի ժամանակ, երբ դեռևս քիչ էր հրապարակի ցուցարարների քանակը եւ ես նկատում էի որ կան մարդիկ որոնք գալիս են այդ ցուցարարների կողքով անտարբեր անցնում են զարմանում էի թե ոնց կարող է հայ մարդը իմանա թե ինչի մասին է խոսքը եւ անտարբեր լինի այդ անտարբերության չափը մի քիչ ավելի մեղմվեց հետագայում պատերազմական գործողությունների արդյունքում հետագա 30 տարիներին երբ հասկացան որ այնուամենայնիվ այդ պայքարը շատ մեծ անհրաժեշտ հնարավորություն էր։ Բայց այսօր, երբ մենք նորից դեմ առանք մի այնպիսի փակողու, երբ մեր տղաների ամբողջ առածը թվում է թե ոդքի տակ դրվեց, չարժևորվեց, փոքրինչ անտարբերությունը նորից գող բարձրացրեց եւ այսօր մեծ ցավ է պատճառում ինձ, որ կան անտարբերներ, որոնց ոչ մի կերպ չես կարողանում ոգեշնչել, որ այս պայքարը անհրաժեշտություն է։ Եվ առավել եւս Ես մասնակից լինելով ցեղասպանության 51-ի արարողությանը, երբ այսօր եւ լրատվամիջոցներով եւ սոցիալական ցանցերով անընդհատ շեշտում են, որ սպասվում է Արցախին ցեղասպանություն, զարմանում ես ուղղակի թե ինչպես են մարդիկ համարձակվում այդ բառը նորից կրկնել ու ասել այն մասին, որ անխուսափելի է դա։ Ինչա մենք Թուրքին հուշում ենք, որ հանկարծ նա չմոռանա, որ ժամանակին ցեղասպանություն արել։ Ես մեծ ըմբոստություն ունեմ քաղաքական այն գործիչների նկատմամբ, ովքեր ան անընդհատ շեշտում է եւ կարծես թարմ են պահում այդ գաղափարը, որ անխուսափելի է Արցախում կլինի ցեղասպանություն, կլինի կոտորած, կլինի դա շատ անընդունելի փաստ է եւ անընդունելի երևույթ պատերազմի փորձությանը մեր ժողովուրդը դիմացավ եւ զենքով պաշտպանեց իր անկախությունը, իր հրճակած հանրապետությունը։ Խաղաղության փորձությանը չդիմացանք։ Ինչու՞։ Ես ղեկավարել եմ 5 տարի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը եւ համարյա եղել եմ հիմնականում գերտերությունների պարլամենտներում եւ այդ խորհրդարանների падգամավորների կարծիքների հետ ծանոթ եմ, գիտեմ։ Եվ միշտ իմ ուղեղում հնչում էր մի գաղափար, որ մի զինվորական հայտարարել էր, ասած մենք կամուֆլաժներով հաղթեցինք, խնդրում եմ դուք փողկապներով բավերացրեք մեր հաղթանակը։ Շատ կարևոր ու ճիշտ ձևակերպում էր, որը մեսիջ էր այդ դիվանագիտությանը։ Գիտեք, թուրքը դիվանագետ ծնվում է նրանց դիվանագիտությունը բավականին հերահար է առավել եւս երբ այդ դիվանագիտությունը զուգորդվում է կաշարքին Նրանք կաշառեցին ողջ Եվրոպան, կաշառեցին ամերիկյան parlamento եւ ուր գնում էր դեմ էր առնում partnership։ Մենք զգում ենք, որ մենք գլուխները տալիս ենք ցեմենտ բետոնե պատերին։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում այդ падգամավորներին ապացուցել, որ Լեռնային Ղարաբաղ կոչվածը հայկական տարածք է, որ Նախիջևյանը հայկական տարածք է, որ այն գոտիները, որոնք որ մենք ազատագրել էինք, այսպես կոչված օկուպացված տարածքները, բուֆերային տարածք էին նախկինում հայկականն էին եղել, հիմա էլ ազատագրվել էին, որպես պաշտպանային Ղարաբաղը ագրեսիայից։ Նրանք անընդհատ կրկնում էին, որ ոչ, դուք պետք է վերադարձնեք այդ տարածքները եւ անհնարին է որ դուք կարողանաք պահել դրանք։ Դիվանագիտական փոքրինչ սայթակում եղավ, որովհետև երբ ժամանակին առաջարկվեց վերադարձնել 5 շրջանները, պահպանելով երկու սլաչինը եւ Խարվաճարը, հավանաբար այդ ժամանակ պետք էր գնալ փողզիջման։ Կազանում առաջարկեցին 5 շրջանը տալ, Ալիևը չհամաձայնեց, ասաց ես 7-ն եմ ուզում։ Պարտված կողմը, բայց հետագայում, երբ մենք եվրոպական տարբեր կառույցներում էինք, մեզ անդադ հուշում էին, որ կա այդ տարբերակը 5 շրջանը վերադարձնելու եւ պահպանելու Արցախի տարածքը։ Դրան համաձայն էին, բայց կարգավիճակի դիմաց պետք է Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ տրվեր նոր։ Գիտեք ինչ, մեր տալիս էս տարածքը հանուն ինչի։ Այդ տարածքները ազատագրել էին նաև որպես հետո սակարկվի։ Ճիշտ է։ Ինչի դիմաց վերադարձնենք տարածքները։ Գիտեք, երբեմն լինում էր այնպես, որ իշխանական խոհանոցում հնարավոր չէր լինում նույնիսկ մանրամասն քննարկումներ անել, որտեղ գտնվում էին մարդիկ, որոնք հենց խոսում էին, որ տարածք պետք է վերադարձնա, անդադ պորտկում էր լինում, ասում էին, թե ով որ այդպեսի կարծիք ունի, նա դավաճան է արդեն։ Ասեմ հետեւյալը նաև, քանի որ մեր քաղաքական գործունեությունը, մեր գաղափարախոսությունը այդքան ուժեղ չի եղել, Ես ավելին կասեմ, երբ 1994 թվականին զինադադար ակնկվել, այն ժամանակ պետք է մեր գրագետ քաղաքագետները առաջարկեին, որ դուք այդ զինադադարը կընկեք ձեր պահանջները առաջարկելով, որ թող ճանաչեն ձեր ինքնորոշումը, ճանաչեն ձեր տարածքային ամբողջականությունը կամ միացումը Հայաստանին, նոր միայն զինադադար կընկեք։ Չեմ մեղադրում այն իշխանավորներին, այն բանակցող անձանց, որոնք որ չկարողացան դա անել։ Նրանք տեղյակ չէին, նրանք չունեին այդ գրագիտությունը։ Բայց գոնե Մոսկվայում նստած հայ քաղաքագետները կարող էին հուշել, որ զինադադար է կնքում, ինչու ինչու չեք դուք ձեր պահանջները առաջարկում նոր միայն զինադադար կնքեք։ Այդ սխալները եկել է շատ վաղուց։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Էրդողանի մեղադրանքներն Իրանին թե նա խոչընդոտում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, չեն հանում Անկարայի եւ Բաքվի վրայից Հայաստանի հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Այս մասին Նյուզեյմի թղթակցի հետ զրույցում ասել է միջազգային լրագրող Աբբաս Ջուման։ Նրա խոսքով Երևանը դեռևս էգզիստենցիալ հակառակորդ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, որը նրանց կարծիքով արդեն պարտված է։ Նրանք Հայաստանին որպես դերակատարի չեն ընկալում, բայց Իրանը իսկապես խնդիր է, քանի որ այն հզոր տարածաշրջանային պետություն է, ուժեղ բանակով եւ հստակ ամուր դիրքորոշմամբ, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, ասաց նա. Թերանում, ինչպես հիշեցրել է Ջուման, բազմիցս հայտարարություն է արվել, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը հակասում է Իրանի ազգային շահերին, քանի որ այս դեպքում Իրանը կարող է կորցնել ուղիղ սահմանային հաղորդակցությունը Հայաստանի հետ, հետևաբար կարող է ընդհանուր առմամբ կորցնել ազդեցությունը ողջ Կովկասում։ Սա ինքնաբերաբար սպառնալիք կստեղծի ՆԱՏՕ-ի կողմից, Իսրայելի կողմից, Բացի այդ, դա հղի է տնտեսական վնասներով։ Իրանը նաև կարող է կորցնել իր ռազմավարական նշանակությունը եւ իր դերը Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության մեջ կամ գոնե կնվազի Իրանի դերն այսս կա նախագծում։ Իրանցիները բազմից ասել են, որ Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծն իրենց կարմիր գիծն է։ Այսօր Իրանը կարող է դիմակայել դրան, շնորհիվ տարածաշրջանում իր դիրքի ամենահզոր բանակի եւ պետության գլխին կանգնած իշխանությունների Իրանի ազգային շահերի հետապնդման։ Սա իշխանություն է, որը հստակիտակցում է, արտահայտում է իր ազգային շահերը եւ պաշտպանում դրանք բոլոր հասանելի միջոցներով։ Էրդողանի հայտարարությունն արվել է հենց այս կապակցությամբ։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ հայտարարությունն արվել է Բաքվի ու Թեհրանի հարաբերությունների խիստ վատթարացման համատեքստում, հավելել է լրագրողը։ Հայացք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հունիսի 20-ի թողարկումներ եթերում այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Միրաբեդյանը։